Dragi i poštovani gledaoci, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju u serijalu emisija Vjera je obhođenje. U ovom našem serijalu upoznajemo se s kuranskim ajetima, riječima Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, govorima naših dobrih prethodnika, kako da se obhodimo sa svim kategorijama ljudi s kojima se svakodnevno susrećemo. Kako nas to naša lijepa vjera, dini islam, kroz Kur'an i sunnet postiče da se obhodimo s našim roditeljima, s našim bračnim drugom, kako da se obhodimo s našom djecom i da ih odgajamo, kako da se obhodimo sa ostalom bližnjom i daljnom rodbinom, s komšijama koji su nam počesto najpreći jer su nam najčešće i najbliži, kako da se obhodimo sa ostalim muslimanima, bilo oni siromašni ili imućni, učeni ili neuki, kako da se obhodimo sa zdravima, kako sa bolesnima, kako da se obhodimo i sa drugima, dakle nemuslimanima. Naša lijepa vjera dini islam sve to lijepo pojasnila i nama, sljedbenicima Islama ne preostaje ništa drugo osim da se toga prihvatimo. Sve nam je ponuđeno kao na dlanu i na nama nije ništa drugo osim da postupimo, da se prihvatimo tih kuranskih i hadijskih smjernica, govora islamskih učenjaka i da na takav način obhodimo se prema svim spomenutim kategorijama. To je vjera. To je vjera. Vjera je obhođenje. Kao što kaže Omer radijallahu ta'ala mene neće obmanuti ničiji namaz, niti post. On klanja za sebe, posti za sebe, međutim onaj koji nema emaneta, onaj koji nije povjerljiv, taj nema ni vjere. Dakle, narod interesuje kako se mi prema njima obhodimo, prema tom narodu, prema tim ljudima, kako se obhodimo, to je narodu bitno. A kako ti klanjaš, kako postiš, kako učiš Kur'an i ostalo, narod to ne interesuje. To je između tebe i tvoga gospodara. Zato na nama je da bismo bili pravi vjernici i da svoje obhođenje, svoje ponašanje prema Allahovim robovima, ljudima uskladimo što je god moguće ljepše, da ga pokazujemo, da na takav način svoju vjeru dini islam manifestujemo na najljepši mogući način kategorija ljudi koju možda ne tako počesto srećemo. Ne srećemo ih često i u tome je naš problem. Tu kategoriju ljudi ne susrećemo zato što smo mi nemarni. Ali naša lijepa vjera dini islam postiče nas da ih često obilazimo naprotiv, da budemo uz njih, da budemo u hizmetu njima, da se raspitujemo za njihovo stanje i da im olakšamo njihovo stanje koliko smo u mogućnosti. Naša lijepa vjera dini Islam traži od nas da obilazimo bolesne, da se na najljepši mogući način ophodimo s njima traži od nas da ih posjećujemo, da im njihovu bol koliko smo u mogućnosti olakšamo njima i njihovim ukućanima, da se sa svima njima suosjećamo u toj njihovoj situaciji koja ih je zadesila. Na drugoj strani, Allah subhanahu wa ta'ala za sve to obećava nam ogromnu nagradu. Brojni hadisi Allahov poslanika alihi salatu wasalam govore o ogromnoj nagradi za onoga koji ide da posjeti, da obiđe bolesnika. Allahu ekbar. Nismo ni svjesni tih riječi. Nismo ubijeđeni, možda znamo, poznajemo te hadise, ali naša praksa govori i daje do znanja da nismo ubijeđeni u te hadise Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Da smo ubijeđeni, onda bismo često se susretali s bolesnima. Često bismo ih obilazili, odnosno bili uz njih. Pa tako kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kako nam prenosi Thauban radijallahu talan, jedan od ashaba koji je bio često uz vjerovjesnika sallallahu alaihi wa sallam služio ga. On nam prenosi da je rekao Allahu poslanik alaihi salatu wa sallam ko ide da posjeti bolesnika, neće prestati biti u džennetskoj bašći pod džennetskim stablajima, pod krošnjama džennetskih stabala, ubirati džennetske plodove sve dok se ne vrati. Allahu akbar. Dakle, koliko je korisno obići bolesnika i koliko ćeš skupiti se vapa dok odeš boraviš kod bolesnika i kući se nazad vratiš, ti si poput onoga koji se nalazi u džennetskoj bašči pod jednim od džennetskih stabala i bereš džennetske plodove svo to vrijeme. Zar nije vrijedno? Zar nije vrijedno obići bolesnika? Zar nećemo tragati za našim bolesnima? Zar nećemo ići im na vrata, raspitivati se za njihovo stanje, nastojiti im olakšati koliko smo u mogućnosti. Dalje, kaže Allahov poslanik alaihi salatu oslam, kako nam prenosi Džabir ibn Abdillah, ko ode da posjeti obiđe bolesnika, on ide traga za Allahovom milošću, traga, traži, ide putem Allahove milosti, pa kada dođe kod bolesnika, sjedne kod bolesnika, Allahova milost spusti se na njega onaj koji ide da obiđe bolesnika, on ide putevima Allahove milosti. Pa kada dođe kod bolesnika, sjedne, raspituje se, razgovara s njim, nastojimo ublažiti njegov bol, Allahu ađalla vala milost spušta se na njega. Također došlo je u drugom citatu kod Ebu Horeire radijallahu talan, U drugom hadisu kojeg nam prenosi Ebu Hureyre radijallahu ta'ala kaže Allahov poslanik alaihi salatu sam spominje događaj koji će se desiti na sudnjem danu. Da će Allah jalla wa ala obratiti se jednom od svojih robova, jednom od ljudi. Pa će reći, o sine Ademov, ja sam se razbolio, pa zašto me nisi obišao? A ovaj će čovjek reći, gospodaru, kako da te obiđem, ti si gospodar svih svjetova, pa ćemo reći Allah subhanahu wa ta'ala, zar nisi znao, zar nisi čuo da se taj i taj moj rob razbolio, pa da si ga došao obići, mene bi našao kod njega. Da si ga došao obići, mene bi našao kod njega. Od Alije radijallahu ta'ala anhu, prenosi se da je Allahov poslanik alihi salatu oslam o vrijednosti posjećivanja bolesnika rekao ko ode da obiđe svoga brata muslimana. On dok ide do njega, on hodi kroz džennetske bašće. Pa kada sjedne kod njega, nadvije ga Allahova milost pa kada krene od njega kući, 70.000 meleka traži oprosta kod Allaha subhanahu wa ta'ala za njega. Ukoliko ode po dani, 70.000 meleka traži oprosta za njega sve dok ne omrkne, a ukoliko ode po noći, 70.000 meleka traži oprosta za njega sve dok ne osvane. Allahu akbar. Pogledajmo dakle ovih hadisa i njihovih poruka. Onaj koji ide da posjeti bolesnika, on je u dženeckoj bašči. Sve dok boravi kod njega i dok se ne vrati kući, on ubire se vape. Kada dođe kod njega, Allahova milost se spusti na njega. Allahova milost to je nešto čega smo danas najpotrebniji danas i uvijek u svakom vremenu na drugom svijetu ahiretu toga ćemo biti najpotrebniji da nam se Allah dželle vala smiluje i uvede nas kod sebe u džennet zatim 70.000 meleka dovi za nas moli Allaha dželle vala za oprost naših grijeha za milost da nam se Allah dželle vala smiluje 70.000 meleka sve dok ne omrknemo ili dok ne osvanemo meleki koji su dakle stalno u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, nikada mu grijeha nisu učinili, nikada mu nepokornost nisu pokazali, iskazali. Oni traže za tebe oprosta i milosti. Zbog kojeg tvog dijela? Zbog toga što obilaziš svoga brata muslimana u bolesti. Zatim, čuli smo u ovim brojnim hadisima rečeno je ko ode da obiđe bolesnika jeste u zadnjem hadisu Ali radijallahu talan spominje se ko ode da posjeti, obiđe svoga brata muslimana u bolesti. Međutim, u prethodnim hadisima Ebu Hureyre, zatim Džabra ibn Abdillaha, Seubana, kako je prethodilo, kaže se men ademe ridan, ko obiđe bolesnika. Pa dakle, nije rečeno mušku ili žensku osobu. Nije rečeno mladu ili staru osobu nije rečeno vjernika ili nevjernika. To je posebna situacija. Bolest je nešto što ljudi teško prihvataju, što ljudi teško doživljavaju, s čim se ljudi teško nose. Zato je neophodno, pogotovo učenim ljudima, pogotovo ljudima od iskustva, pogotovo ljudima koji imaju ugleda da obilaze takve osobe. Pa dakle, treba obići i djecu ukoliko se razbole, treba posjetiti obići i dječicu, bolesnike. Allahov poslanik alihi salatu wasalam je to činio. Obilazio bi djecu. I slali su po njega ashabi i ashabike, njegovi, dakle, drugovi koji su živjeli u njegovo vrijeme, kada bi im se neko od djece razbolio, slali bi po Allahovog poslanika alihi salatu wasalam pa bi dolazio kod njih, posjećivao ih. Zatim, kao što rekoh, nije rečeno mušku ili žensku osobu da obiđe. Dozvoljeno je da muškarac posjeti bolesnu ženu i obratno da žena posjeti bolesnog muškarca, makar ne bili bližnji rod. Dozvoljeno je da žena posjeti muškarca koji je možda od ugleda ili ne znam, iz kojeg razloga, ali uglavnom dozvoljeno je ženi da posjeti mušku osobu i obratno muškarac da posjeti žensku osobu bolesnika. Svakako pod uvjetima da ne bude osamljivanja, da ne bude prekomjernog govora, dakle da je potreban govor, da potreban govor e, teče među njima i slično. Kao dokaz za to jeste slučaj Ajše radijallahu ta'ala ta koja pripovijeda kada je Allahov poslanik alaihi salatu wasalam učinio hijđru iz Mekke u Medinu i njegovi ashabi brojni razbolili su se njen babo Ebu Bekr i Bilal radi Allahu talan, muedzin Allahovog poslanika alaihi salatu i oni su ležali u istoj sobi. Pa je Ajša radi Allahu anha zatražila od Allahovog poslanika alihi salatu sam dozvolu da joj dozvoli da ide da posjeti svoga babu i Bilala. Pa bi dolazila i pitala, o babuko kako si, o Bilale kako si ti, kako je vaše stanje, kako je vaše zdravlje. Dakle, pitala je Allahovog poslanika alihi salatu sam da između ostalog ide i posjeti Bilala radijallahu talan koji je bio kao što nam je poznato, je li? abesinski rob. Kasnije prihvatio islam, oslobođen tog robstva i prihvatio islam, postao ugledni musliman. Ajši radijallahu te alanha nije bio ni u kakvom srostvu. Da je to bilo zabranjeno, Allahu poslanik alihi salatu oslam ne bi joj dozvolio, niti bi Ajša radijallahu anha da je bilo jeli, zabranjeno, usudila se da upita za takvo nešto. Također spominje se da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam dobio obavijez da se jedna žena siromašna razbolila, obaviješten je o njenoj bolesti, pa je Allahov poslanik alihi salatu wasalam otišao da je, da je obiće. Zatim u ovim hadisima, vidimo općenitim hadisima, također ne kaže se da obiđe samo onoga koji je pri sebi, koji, on, koji je pri svijesti. Ne. Mnogi kažu zašto da idem u bolnicu da posjetim tog i toga kada on ne zna za moj dolazak, on je u komi, u nesvjesnom je stanju, nije u redu. Dakle, treba otići, obići i takvu osobu. Prije svega zbog prethodno spomenuti hadisa. Nigdje se, dakle, u hadisu uh, ne kaže samo posjetite onu osobu koja zna za vas. Čuli smo dakle brojne nagrade koje zadobivamo posjetom bolesnika. Na drugoj strani također, kao što rekao, mi posjetom bolesnika ne obilazimo samo njega, već obilazimo i njegove ukućane. Ne suosjećamo se samo s njim u njegovoj boli, već također suosjećamo se i s njegovim ukućanima u toj žalosti koja ih je pogodila. Zato je dakle neophodno obilaziti i osobe koje ne znaju za naš dolazak, nisu svjesne, koje su u komi. Pa se prenosi od Džabira ibn Abdillah radijallahu anhuma da je pripovjedao kako se on razbolio. Kasni on obavješten o tom događaju. Pa je ispričao kako se razbolio i pao u komu. Nije znao za sebe, U takvom stanju su došli Allahov poslanik alaihi salatu salam i Ebu Bekr pješice. Došli su da ga posjete. Pa kada ga je Allahov poslanik alaihi salatu salam vidio u takvom stanju da ne dolazi sebi, vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam je uzeo abdestio se, sakupio vodu od svoga abdesta, zatim prosuo po džabiru ibn Abdillahu radijallahu anhuma i on je došao sebi. I Džabir ibn Abdillah radijallahu anhuma došao je sebi. Dakle, iz ovoga hadisa vidimo da je poslanik alihi salatu wasalam posjećivao i takve osobe koje nisu znale za sebe, niti su znale za one koji ih obilaze. Zatim u hadisu je rečeno ko obiđe bolesnika, nije rečeno vjernika, samo vjernika. Pa stoga Allahov poslanik alejhi salatu vesselam u bolesti posjećivao je dakle i nevjernike. Pa nam je poznato da je otišao da obiđe svoga komšiju dječačića koji je bio druge vjere. Otišao je da ga obiđe da ga pozove u islam. Također svoga amidžu Ebu Taliba koji je umro na nevjerstvu, dakle na vjeri svojih pradjedova, svojih očeva kao mnogobožac otišao je Allahov poslanik alihi salatu wasalamu na samrti da ga obiđe i da ga pozove u islam. Dakle, nema smetnje otići, obići u bolesti, kao što rekao, bolest je posebna situacija, posebno stanje, nema smetnje otići, obići bolesnika, naročito, dakle, ukoliko se može to stanje iskoristiti i pozivati ga, na pravi put, pozivati ga da se pokaje Allahu subhanahu wa ta'ala, da se ostavi grijeha koje je činio tokom tog svog života, da se vrati, da prihvati vjeru dini islam. Da li ima neko posebno vrijeme kada trebamo posjećivati bolesnika? U šerijatu nigdje nije rečeno u to i to vrijeme, u toliko i toliko trebate odlaziti i posjećivati bolesnike to i to vrijeme beričetnije i slično. Ne. Sve ono što nije definisano šarijatom vraća se na običaj koji vlada postoji među narodom. Pa dakle, ono što je običajeno kod naroda kada se posjećuju bolesnici, trebamo se pridržavati tog vremena. Ili ukoliko je riječ o bolesniku u bolnici, leži na postelji u bolnici, u sobi, ima svoju sobu, zna se dakle kada je posjeta, termin posjete zna se, odlazi se u to vrijeme. Odlazi se u to vrijeme. Također, koliko ostati kod bolesnika? Ne preporučuje se u osnovi, ne preporučuje se da se ostane mnogo kod bolesnika. Bolje ga obići češće, pratiti njegovo stanje, nego dakle doći jedan put, dva put u njegovoj bolesti i sjediti i prisjediti cijeli dan ili cijelo ono vrijeme koje je predviđeno za posjetu. Ima i drugih ljudi, ima njegove bližnje porodice koja želi da ga posjeti, a mi možda sjedimo svo vrijeme i svim mi potrošimo to vrijeme, ne dopuštamo drugima da dođu da ga posjeti. Ponekada oni koji dođu da obiđu bolesnika, bolesniku bivaju teži, teže ih podnosi od svoje bolesti. Zato bolje je, dakle, kraće se zadržati. Čak se spomnio od naših prethodnika da su oni kratko se zadržavali, malte ne, na nogama bi stojali. Ulazili bi, raspitali se, porazgovarali kratko s bolesnikom, pitali ga za njegovo stanje, pitali ga za njegovu potrebu i odlazili. Dakle, nisu se zadržavali. Međutim, rekao osnova je to. Međutim, ukoliko bolesnik želi da sjedimo kod njega, to je njegova želja. Izjašnjava se i kaže da mu naše prisustvo godi, da mu ublažava bol, onda bismo se trebali odazvati njegovom zahtjevu. Ako je to njegova želja, ako mu biva lakše kada sjedimo kod njega, onda bismo se trebali odazvati njegovoj želji. Zatim, kada dođemo kod bolesnika, ako već sjedimo, ako se zadržavamo duže, ne odlazimo brzo od njega, lijepo je da se sjedne kod glave bolesnika kako bismo bili bliže bolesniku kako se on ne bi naprezao da nas vidi, kako ne bi svoj sluh također naprezao da nas čuje, da budemo blizu njega. Također kako bismo stavili i svoju ruku na njegovu glavu, da osjeti našu blizinu, da osjeti našu prisnost, da osjeti našu bratsku vezu s njim. Također da stavimo svoju ruku na njegovu glavu koliko želimo da mu proučimo neku od dova, ili da mu proučimo neke kuranske ajete koji se uče za izlječenje dotične bolesti ili općenite kuranske ajete. Da mu proučimo suru Kul huvallahu ahad, Kul a'udhu bi rabbil felak, Kul a'udhu bi rabbin nas. Da mu proučimo suru El Fatiha ili neku od dova Allahovog poslanika alihi salatu wasalam koju bi on učio bolesnicima poput Edhibil be'se rabban nas išfi anta shafi la šifa'a illa šifa'uk. Gospodaru ljudi, odagnaj od ovog bolesnika ovu bolest. Izliječi ti si onaj koji liječi. Podari nam lijeka jer nema drugog lijeka mimo tvoga lijeka. Daj nam lijeka koji će odagnati ovu bolest. Pogledajmo samo ovu sveobuhvatnu dovu Allahov poslanika alaihi salatu wasalam, koliko se samo puta spominje lijek izlječenja, koliko je samo Allahov poslanik sallallahu alaihi wasalam izgarao za koristi, za dobrobiti, za zdravljem drugih, drugih ljudi. Lijepo je kada vidimo bolesnu osobu. Dođemo kod nje i vidimo u čemu se nalazi, lijepo je da joj ublažimo bol. Da kažemo kako ta bolest, ako Bog da nije opasna, da će to proći, da Allah subhanahu wa ta'ala tom bolešću ga čisti od njegovih grijeha, da će ga Allah subhanahu wa ta'ala izliječiti, da će mu njegovu kožu zamijeniti boljom kožom, njegovu krv zamijeniti boljom krvlju, oprostiti mu njegove grijehe. Da znači, će ako Bog da ponovo s nama ići u džamiju na namaze, ponovo ako Bog da s nama postiti i iftariti i slično, da dakle malo ublažimo bol, da mu malo razgalimo. Međutim, ukoliko vidimo da su ipak to zadnji trenuci, da je kraj, da je život učinio svoje, lijepo je da postičemo bolesnu osobu na šehadet da izgovori šehadet, da izgovori la ilaha illallah. Spomnje se u hadisima da je Allahu poslanik alihi salatu sam preporučio, oporučio da postičemo svoje koji, koji su na umrlu, koji trebaju da umru, da postičemo ih na izgovaranje riječi la ilaha illallah. Jer je rekao u drugom hadisu čije zadnje riječi budu la ilaha illallah, taj će ući u džennet pa od nas se traži da blago na lijep način zamolimo bolesnu osobu da kaže la ilaha illallah. Ukoliko odbija ili nas ne razumije, od nas se traži da mi dok sjedimo pored njega u blizini njegove glave da mi izgovaramo la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ne bi li on ponovio za nama ukoliko čujemo da je rekao la ilaha illallah, treba se sustegnuti od bilo kakvog govora. Da mu to budu zadnje riječi. Ne bi li inša Allahu ta'ala ušao u džennet. Kada umre, kada preseli, onda dakle preporučuje se da mu se sklope oči. Ukoliko su usta ostala otvorena, da mu se zatvore usta i da se uputi Allahu subhanahu wa ta'ala dova za njega, prisutnim ukućanima, bližnjoj rodbini, familiji, također da se uputi dova da ih Allah subhanahu wa ta'ala pomogne u njihovom strpljenju, da se strpe i da očekuju nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala za nedaću koja ih je zadesila, da im Allah subhanahu wa ta'ala taj nedostatak nadomjesti boljim kako se prenosi u hadisima Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam, a njemu da Allah subhanahu wa ta'ala oprosti grijehe, da mu njegov kabor prosvijetli, učini širokim, da uzdigne njegov položaj kod njega Allaha subhanahu wa ta'ala, kod njegovih odabranih robova. Otprilike na ovakav način, dakle, trebali bismo se obhoditi s našim bolesnima, da ih posjećujemo češće, kraće se zadržavajući kod njih, ogromna nagrada nas slijedi, slijedi nam kod Allaha subhanahu wa ta'ala, ogromna nagrada za to. Zatim da raspitujemo se za njegovo stanje, da mu učimo dovu, da mu učimo kuranske ajete, da mu ublažimo bol koliko smo u mogućnosti, da ga postičemo na izgovor šehadeta, la ilaha illallah, da prisutne ušutkujemo ukoliko govore o nečemu drugom, a to se zna počesto je li desiti kod nas, ljudi dođu, sjede kod bolesnika, a o svačemu pričaju, smiju se i ostalo.